he ismu ya allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu nun he kalamu nizoyanzi hao he zeneema za hemu wa haho weti mjifumuo ya muhammad na bila shaka ngojokondana na zilibwa huzia. na bila shaka wenahulukanje mahalisi ahingojoona na ngwajohuwona harumanyi yasubila ni jini bila shaka emola wa haho deujuwo ndawanyo wapotelewa enziya ya hahe naye ndeujuwo waokoha yenge utitoeyo wakadhibishawo wao juu yenge ngehulejeza mbavi ntintiye dini vao hamwishilizano sha shautitoi haina mlavaji mbungufu mpulifusheo mzungulia na fitina na ukalizi ya heri mtumbifu mpaka mwinji wa madhambi hapa umuo fidahi jumaizo mwana ya hajazi mna haramu bahari ngena madina wana weyasomewaze aya zahatu hamba misitiri ya hale yaho wapende ngari johumkaza ala maharum wale puwala inyamala hahe hakikari wafanya mitihani hamande heli rafanya mitihani wenyile shamba wakati walava hukangwajo vwa asubuhi watina hwamba eka allahu habenze bahili zululwani adhabu haziyara za adhabu zalawana ne mola wahaho naongwasi asiuhawo bahilishelewa hamashamba lavunwa waparana baina hao bo asubuhi wadiso hamba na kabula harumwezi wa mwende na kabula harumwezi waloza hanyu mwende na kabula harumwezi waloza hanyu ikanga mwanzao mvune marunda bahiwa roha ngwendao na unongona ukahaina masikini yajo humjiliani leo kanahu njia iho haina masikini yajo uka haina masikini yajo humjiliani leo kanahu njia iho na, na wende na kabula wasubuhi na nchida zogwani hukangwa ukangwa unaoshinji ukangwa unaoshinji ukawaona ushinzi woziyema maskini ukawaona ushinzi wozia woziye maskini ukawaona ushinzi woziye maskini bahivo waliona lila shamba wamba bahivo waona lila shamba wamba bila shaka litawenzia ashe ekweli ndo karivuliwaye mavuna ekweli ndo karivu ekweli ndo karivuliliwaye ma ikweli ndo karivuliliwaye mavuna ikweli ndo karivuriliwaye mavuna iwakairiharung'wao hamba anja mwambiani hukaya zabarimo atsuveha matukuzo ya zabarimo atsuveha matukuzo ya insha allahu wamba utukufu wo wahemola wahatu hakikarika madhalimu watsengelea karibu baina hao na ulaumiana wamba karifude hakikarikari hakikarikarisa mpaka wenda hukaye mola wa hatu yaribadilie njema rahanisho wenda hukaye mola wa hatu yaribadilie njema hanisho hau hakikao hahe mola wa hatu ndo ritawakkalio yunde namna ya he adhabu ya hun duniani ni adhabu ya akhira yonkuu yengengwajuwao bila shaka uweza takwa waro allahu una mbegu za neema uhahemola wahao je angari jojainiya ima isilamu hamabe marenda nai yevanu mhundwa ni dazi yenyi uhukumuje haunganyanyashiyo ikao nga msomao harumwisho ukakweli mparisa harumwisho haina mwako tamani nyina ahdi huwasi juu ijouduma hata ensiku ya kiyama hukaya ila shakka nga mjoutumba eheli mhukumuo wausise wahazo harumwizo mwizondo haungaona washirika lahina wajeno washirika wahawe kao wasibuzi usikuya nsulijo uvenulwa Wajuka wasujudie wakekwa washindi, wajuka na wa wailoni aibu, na wakahupara wasujudie wakati wakana usalama awenge nirensi nino wakadhibisha we hadisi inu garijowa bali yahwe daharu hambavi hambawi hambawi hamahala nangani nanganiwa muda bila shaka mipango ya hangu yona mvuu hauhuwozisa mshahara washabashi wa ni malene haungawona ujuzi wa lo khaibuni ikengwaya nzi hao bahiswibiriyane hukumahe mola wahaho walautikeje wahe mfi yunusi wakati yashemeleya naye asongehaha hamu mengetsi ndavo yadirikiwa neneema yahe mola wahahe hajohezi harumwa jangwa na haliyoka hajolaumulwa lakini ye mola wahaho hamsunguwa hamjaindia ke miongoni mwa wambu wema na bila shakka wakufuru wakurubia huhusudihe macho ya haho wakati weshiya umweshelezizo wahe qur'ani na owamba hakika ola mjufumo na kejakaye katibesheleya laho ulimengu